Ketvirtas skirsnis. Denis 1800 N-tieji gruodžio 18 diena. Mano geroji ponė, nėra tos dienos, kad mes nepakalbėtume apie jūs. Tai jau virto mūsų papročių, o dabar tam yra net ypatinga priežastis. Įsivaizduokite, ponė Magluar, plaudama ir valydama lubas ir sienas, atrado įdomų dalyką. Dabar abu mūsų kambariai, kurie anksčiau buvo apmušti senu popieriumi, iš viršaus išbaltintų kalkėmis, nepadarytų gėdos nei tokiai piliai kaip jūsų. Pone Magluar nudraskė visą popierių. Po juo pasirodė kažkas nuostabaus. Mano svetainė, joje nėra jokių baldų, ir po skalbimo mes ten džiaustume baltinius, yra 15 pėdų aukščio ir 18 kvadratinių pėdų ploto, jos lubos pagal senovinę madą ištapytos ir papuoštos pauksinimais, o sijos tokios pat kaip ir pas jūs. Visą tai buvo aptraukta drobė tuo metu, kai čia buvo ligoniniai. Be to mediniai paneliai iš mūsų senolių laikų. Tačiau visų įdomiausias yra mano miegamasis. Po dešimčia, jeigu nedaugiau apmušalų sluoksnių, ponė Magluar atrado paveikslų, jeigu ir neipatingai gražių, tai visai pakenčiamų. Tai telemakas, kurį Minevra švenčia į riterius, toliau vėl jis kažkokiuose soduose – Telemakas Odisėjaus sūnus Homero poemoje, Minerva, išminties deivė ir amatų globėja, senovės romėnų mitologijoje. Jų vardo neatsimenu. Na, kur romėnų matronos vykdavo vienai nakčiai. Kągi dar? Aš turiu romėnų, romėnių, čia kažkoks neįskaitoma žodis ir panašiai. Pone Magluar visą tai gražiai nuplovė, vasarą ji dar pataisys keletą nedidelių sugadinimų, viską trauks laku ir tada mano miegamasis bus tikras muziejus. Be to kažkur ant aukšto ji rado dvi senoviškas nedidelės medinės konsoles. Norėjau įduoti jas naujai pauksinti, bet už tai paprašė du šešia frankių sekių, tai geriau aš tuos pinigus atiduosiu vargšams. Be to jos labai negražios, man geriau patiktų apskritas raudonmedžio stalas. Aš kaip visuomet esu labai laiminga, mano brolis toks geras – Visa, ką turi, jis atiduoda vargšams ir ligoniams. Su lėšomis mums sunkoka, žiema čia čiauri ir reikia ko nors padėti vargstantiems. Pas mus, galima sakyti, šilta ir šviesu, juk tai nemažas malonumas tiesa. Brolis turi savotiškų įpročių, jis sako, kad kiekvienas vyskupas privalo toks būti. Įsivaizduokite, kad mūsų namo durys niekados nėra kinamos. Gali jei tik kas tik nori ir stačiai patenka pas brolį. Jis nieko nebijo net naktį. Tuo ir pasireiškia jo drasumas, kaip jis sako. Jis nenori, kad aš dėl jo bijočiau ar kad ponia Magluar dėl jo bijotų. Jis tiesiog ieško visokių pavojų ir net nenori, kad mes apsimestume šito nepastebinčios. Reikia mokėti jį suprasti. Jis išeina iš namų lyjant, brenda per vandenį, keliauja žiemą, nebijo nei tamsos, nei pavojingų kelių, nei įtartinų susitikimų. Pernai jis visiškai vienas buvo nuvykęs į vietovę, kur šeimininkavo plėšikai. Jis nepanoro pasiimti mūsų. Dvi savaitės jo nebuvo. Kai sugrįžo, pasirodė, kad jam nieko nesitiko, visi jį laikė žuvusiu, o jis buvo sveikutėlis. Žiūrėkite, kaip mane apiplėši, pasakė jis ir atidarė didelį lagaminą, prigrūstą Ambreno katedros brangenybių, kurias plėšikai jam padovanojo. Aš kartu su keliais jo bičiuliais buvau išvykusi kokius du lie, lie 4 kilometrai su viršum, jo pasitikti ir grįžtant namo, šį sykį negalėjau susilaikyti jo truputį nepabarusi. Tik stengiausi kalbėti tuo metu, kai vežimo tekiniai tarškėjo, kad mūsų neišgirstų joks pašalinis žmogus. Iš pradžių aš sakydavau savo, jokie pavojai negali jo sustabdyti, jis nieko nebėjo. Dabar aš pagaliau pripratau. Tik ženklų parodau poniai Magluar, kad ji nepriešginiautų. Jis rizikuoja, kiek tik tai nori. Aš įsivedu ponę Magluar, nueinu į savo kambarį, meldžiuosiu už jį ir užmiegu. Esu rami, nes tvirtai žinau, kad jeigu jam atsitiktų nelaimė, tai būtų ir man galas. Aš nueičiau pas gerą į dievulį draugę su savo broliu ir savo vyskupu. Poniai Magluar buvo daug sunkiau, negu man priprasti prie to, ką jį vadina vyskupo beprotybėmis. Bet dabar jau ir jie apsiprato. Mudvi kartu meldžiamės, kartu bijome ir užmiegame – Jeigu net pat šeitonas panorėtų įeiti į mūsų namus, niekas jam nesukliudytų. Pagaliau, kogi mums bijoti šiuose namuose? Su mumis visada tasai, kuris už visus galingiausias. Šeitonas ateis ir išeis, o gerasis dievulis čia nuolat gyvena. To man ir pakanka. Dabar jau brolis gali nieko man nebesakyti, aš jį suprantu be žodžių ir mes pasikliaujame apvaizdą. Štai kaip reikia elgtis su didžios dvasios žmogumi. Aš klausinėjau brolį dėl fo šeimos, apie kurią jūs teiraujatės. Jums nepaslaptis, kaip jis viską žino ir kiek prisimena, juk jis tebėra labai geras rojalistas. Tai iš tikrųjų labai sena Normandijos šeima iš Kano apygardos. Jau prieš 500 metų Raulis Defo, Žanas Defo ir Tomas Defo buvo bajorai, o vienas iš jų valdė Rošforą. Paskutinysis iš tos giminės gy Etjenas Aleksandras buvo pulko vadu ir dar kažkuo Bretanės lengvojoje kavalerijoje. Jo duktė Marija Luiza ištekėjo už Andrijano Šarlio de Gramono, kunigaikščio Liujį de Gramono, prancūzijos pero, prancūzų gvardijos pulkininko ir armijos generolo literanto sūnaus. Šį pavardė rašoma įvairiai – fo, fok ir fok. Geroji ponė – Paprašykite savo dievo baimingai giminaitį kardinolą, kad jis už mus pasimelstų, o dėl jūsų mielosios Silvanijos tai gerai padarė, kad man neparašė, nereikia įkvoti tų trumpų akimirksnių, kuriuos jis su jumis praleidžia. Juk jis veika dirba taip, kaip jūs norite, ir mane tebe myli, daugiau man nieko ne nereikia. Ji man atsiuntė per jūs linkėjimų ir aš laiminga. Mano sveikata nėra jau tokia bloga, bet vis dėlto aš kasdien liesėju. Sudija, pabaigiau popierių ir turiu su jumis atsisveikinti. Tūkstantis geriausių linkėjimų Batistina. Postscriptum. Jūsų svainė tebėra čia su savo jauna šeima. Jūsų sunėna žavus. Jūs žinote, jam netrukus sukanka penkeri metai. Vakar jis pamatė gatvėje arklį su ankeliais ir paklausė. Kągi jis pasidarė keliams? Jis toks mielas vaikas – o jo mažesnysis broliukas velka po kambarį seną šluotą, vaizduojasi, jog tai vežimas ir šaukia, ne. Kaip matyti iš laiško, tie dvi moterys gerai mokėjo prisitaikyti prie vyskupo įpročių. Šitai gali tik moterys, kurios savo ypatingų instinktų supranta vyriškį geriau negu jis pat save. Niekuomet neprarasdama savo švelnios ir geraširdiškos išvaizdos, dinio vyskupas neretai darydavo didžius drąsius ir kilnius darbus – tarytum visai to nenumanydamas. Moteris dėl to drebėdavo, bet jam neprieštaraudavo. Kartais ponė Magluar mėgdavo jį perspėti dėl kokio nors poelgio, bet niekados nieko nesakydavo, nei jį vykdant, nei jį padarius. Ką nors jam pradėjus, jos niekomet jam nekliudydavo nei mažiausių mostų. Tam tikrais momentais jam nebūdavo reikalo joms šitai sakyti, o gal jis ir pats nesusivokdavo, nes toks buvo tobulas jo kuklumas. Jos neaiškiai jausdavo, kad jis veikia kaip vyskupas ir tada virzdavo dviem slankiojančiais šešėliais. Jos tarnaudavo jam, atsisakydamos nuo savo valius, ir jeigu klusnumas turėdavo pasireikšti išnykimu, jos abi išnykdavo. Nuostabiai subtiliu instinktu jos jausdavo, jog kartais rūpestingumas jį gali tik varžyti – Todėl net tada, kai joms atrodydavo, kad jam grėsia pavojus, jos giliai suprasdamos, jeigu ne jo mintį, tai prigimties esmę, jo ne nesaugodavo, o tik pavesdavo jį dievo globai. Tiesa, Batistina sakydavo, kaip jau skaitytoje žino iš jos laiško, jog brolio mirtis būtų ir jos mirtis. Pone Magluar to nesakydavo, tačiau tai žinojo. Vyskupas regi nesuprantamą šviesą. Praslinkus kiek laiko po to, kai buvo parašytas laiškas, kurį pacitavome ankstesniuose puslapiuose, vyskupas padarė vieną polgį, viso miesto nuomonę, dar rizikingesnį negu jo kelionė per kalnus, knipždėte knipždančius plėšėkų. Netoli dienio kaime visiškai nuo visų atsiskyręs gyveno žmogus. Tasai žmogus, iškart ir ištarsime šį baisų žodį, kažkada buvo konvento narys. Jis vadinosi G. Siaurame dienio gyventojų pasaulėlyje apie šį konvento narį jau buvo kalbama beveik su siaubu. Konvento narys, ar jūs įsivaizduojate? Šitai buvo tais laikais, kada žmonės vienas kitam sakydavo tu ir pilieti. Tasai žmogus beveik buvo pabaisa. Jis nebalsavo už karaliaus mirtį, tačiau buvo netoli to. Jis beveik karal žudys. Kadaise jis buvo baisus. Kodėl sugrįžus teisėtiems valdovams – šis žmogus netiduotas ypatingam baudžiamajam teismui. Gal jam nevertėjo nukirsti galvą. Žinoma, reikia parodyti gailestingumą. Tačiau ištrėmimas iki gyvos galvos jam nebūtų pakenkęs. Bent jau dėl pavyzdžio. Ir taip toliau, ir taip toliau. Be ko kita, jisai bedievis, kaip visi tie žmonės. Tai buvo žasuga genimas apie vanagą. Tačiau argie buvo vanagas – Taip, jeigu apie jį spręstume iš jo atšiauriaus vienatvis. Jis nebuvo balsavęs už karaliaus mirtį, todėl nepateko į proskripcinius sąrašus ir galėjo pasilikti Prancūzijoje. Proskripciniai sąrašai senovės Romoje – sąrašai asmenų paskelbtų už įstatymo ribų. Restauracijos metu – ištremtinų revoliucijos dalyvių sąrašai. Jis gyveno toli nuo žmonių buveinis, toli nuo kelių – kažkokiame labai nikaus kalnų slėnio užkampyje, į kurį iš miesto reikėjo eiti apie valandą laiko. Pasakota, kad jis ten turėjęs klipelį lauko kažkokią lūšną lindynę, jokio kaimyno, net jokių praeivių. Nuo to laiko, kai jis apsigyveno tame slėnyje, taką į jį apgožė žolė. Apie tą vietą žmonės kalbėjo taip, kaip šnekam apie budelio buveinę. Vis dėlto vyskupas apie jį pagalvodavo ir kada niekada pažvelgdamas į tą pusę – kur medžių grupė horizonte žymėjo senojo konvento nario slėnį, sakydavo savo. Ten yra vieniša siela, o vidinis balsas pridurdavo, aš privalau tą žmogų aplankyti. Betgi turime pasakyti, kad ši mintis iš pažiūros tokia natūrali truputį pagalvojus jam atrodydavo keista ir neįmanoma, net beveik atkari. Ma tikrai sakant, jis buvo tos pačios nuomonės kaip ir visi, ir konventų narys jam keldavo – nors jis pat šito aiškiai nenuvokė, jausmą panašų į nepykantą ir taip gerai išreiškiama žodžiu priešiškumas. Tačiau organitojas turi teisę pasitraukti nuo susna apkreistos avies. Ne. Antra vertus yra visavei nelygų. Gerasis vyskupas buvo keblioje padėtyje. Kartais jis paėdavo į tą pusę, bet nuo pusiaukelės sugrįždavo – Pagaliau kartą mieste pasklido gandas, kad jaunas, panašus į piemenėlį berniukas, kuris patarnaudavęs konvento nariui G. Jaurve, buvo atėjęs gydytojo, kad senasis piktadarys mirštas, kad jis paralyžuotas ir vargu ar išlauksęs lygi ryto. Ir ačiū Dievui, pridurdavo kai kurie. Biskupas pasiėmė lasdą, apsivilko apsiaustų, mat jo sutana buvo truputį per daug nudėvėta, kaip mes jau esame sakę, o be to vakarais paprastai pakildavo šaltas vėjas ir išėjo. Saulė leidos ir beveik siekė horizontą, kai vyskupas priejo tą žmonių prakeiktą vietovę. Truputį virpančia širdimi, jis pajuto esas netoli tos kraupios buveinis. Perlipau griovį, prasigavo per gyvatvorę, pakėlė skersinę kartelę, jėjo apleistą daržiuką, gana drąsiai žengė keletą žingsnių ir staiga tos pikdžolinės gilumoje už aukštų krumokšnių pastebėjo žvėries lindynę. Tai buvo labai žema, varginga, mažutė, bet švari lušnelė. Prie jos fasadų matėsi prikalti mediniai rėmeliai vynuogienojams. Prie durų senoje kėdėje su račiukais paprastame sodietiškame krėsle sėdėjo žilaplaukis žmogus ir šypsojosi sauliai. Šalia sėdinčio senuko stovėjo piemenėlis berniukas. Jis laikė prieš senuką puodelį pieno – Vyskupui bežiūrint į juodu, senukas prabilo. Ačiū, daugiau man nieko nereikia, tarė jis ir savo šypsantį žvilgsnį nukreipė nuo saulės į berniuką. Vyskupas priejo arčiau. Išgirdęs jo žingsnius, senukas pasuko galvą ir jo veidė pasirodė toks didelis nustebimas, kokį tik gali patirti ilgai išgyvenę žmogus. Nuo to laiko, kai aš čia gyvenu, tarė jis, mane pirmą kartą planko žmogus – Kas jūs esate, ponė? Beiskupas atsakė. Aš vadinuosi Bienvenių Mirjelis. Bienvenių Mirjelis? Esu girdėjęs šį vardą. Ar tai jūs žmonės vadina monsinjoru Bienvenių? Taip mane. Lengvai šypsodamas senukas kalbėjo toliau. Vadinasi, jūs esate mano vyskupas. Šiek tiek. Labai malonu. Konvento narys apkišo vyskupui ranką, tačiau vyskupas jos nepaėmė, vyskupas tik tai pasakė. Aš patenkintas, kad esu apgautas. Jūs man visai netrodote ligonis. Pone, atsakė senukas, aš to jau pasveiksiu. Kiek patilėjęs pridūrė, po trijų valandų aš mirsiu. Ir kalbėjo toliau. Aš truputį esu gydytojas, žinau, kaip ateina paskutinė valanda. Vakar man atšalo tik pėdos, Šiandien šaltis pasiekia kelius. Dabar jis jau pakilo iki josmens. Kai prie širdį bus baigta. O kokia puikiai saulė, ar ne? Aš paprašiau čia įstumti mano krėslą. Noriu paskutinį kartą pažvelgti į pasaulį. Jūs galite su manimi kalbėti, tai manęs nekiek nevargina. Gerai padarėte, atėjęs pažiūrėti į mertinti žmogų. Tokia momentui reikia liudininkų. Kiekvienas turi keistybių. Šitą aš norėčiau išlaukti lygi ryto, bet aš žinau, kad man beliko tik trys valandos, tuoj sutems. Tačiau ar ne vis tiek? Užbaigti gyvenimą paprastas dalykas. Tam visai nereikia ryto. Tesie. Aš mirsiu žvaigždžių šviesoje. Senukas kreipėsi į piemenėlį. Eik ir atsigulk. Tu būdėjai prie manęs visą naktį. Esi pavargęs. Berniukas įėjo į pirkelę – Senukas jį palidėjo akimis ir pridūrė, lyg kalbėdamasi su savimi. Kol jis miegos, aš numirsiu. Miegas ir mirtis, juk tas pat. Vyskupą visą tai sujaudino mažiau, negu būtų buvę galima laukti. Šitokiame atsiskirime su gyvenimu jis nejautė dievo buvimo. Pasakysime tiesiai, nes ir mažyčiai didžių širdžių prieštaravimai turi būti paminėti kaip ir visa kita – Vyskupas, kuris progai pasitaikius taip mielai pasišaipydavo iš savo aukštybės, jautėsi truputį įžeistas, kad jo nepavadino monsinjoru ir jį beveik ėmė pagunta būti grubiai familiariam, kaip yra gana įprasta gydytojų ir dvasininkų tarpe, nors jam pačiam tai nebuvo būdinga. Jok šis žmogus, šis konvento narys, šis liaudies atstovas, kažkada yra buvęs vienu iš šio pasaulio galingųjų. Gal pirmą kartą savo gyvenime – vyskupas pajuto rūstumo amplūdį. Tuo tarpu konvento nariai žiūrėjo jį kukliai ir nuoširdžiai, ir jo laikysinoje rasi būtų buvę galima pagauti tam tikrą ačišelį romumo, kuris dera žmogui turinčiam netrukus pavirsti į dulkes. O vyskupas, kuris paprastai užgniauždavo savyje smalsumą, nes laikė jį beveik užgaulių dalyku, vis dėlto įdėmiai stebėjo konvento narį, nors dėl tokio savo susidomėjimo – neužuojauto sukelto galimas daiktas, jis būtų jautęs sąžinės priekaištą, jei būtų turėjęs reikalą su kitokiu žmogumi. Konvento narys jam beveik atrodė esas už įstatymų ribų, net už gailestingumo įstatymų ribų. Gija, kuris laikėsi beveik visiškai tiesiai ir kalbėjo ramiu skambiu balsu, buvo vienas iš tokių 80 metų senių, kurie fiziologus verčia stebėtis – revoliucija turėjo nemažą žmonių atitinkančių tos epochos užmojį. Jautė, kad šis senis, tai vyras, atlaikęs visus gyvenimo bandymus. Nors jau žvelgė mirčiai akis, visi jo gestai buvo tokie kaip ir sveiko žmogaus. Jo giedrame žvilgsnyje, tvirtame balse, galinguose pečių judesiuose matėsi kažkas tokio, kas galėtų sugluminti geltinę. Azraelis, Mahometonų mirties angelas, būtų apsisukęs atgal, manydamas, kad apsiriko ir pataikė nei tas duris. Atrodė, kad jie miršta dėl to, jog pats to nori. Jo agonijoje matei laisvą valią. Tik tai kojos nejudėjo. Į jas buvo įsikėbusi mirtis. Kojos buvo negyvos ir šaltos, o galva gyveno visa gyvybės gale ir atrodė visiškai šviesi. Šią iškilmingą akimirką G panešėjo į rytų pasakos karalių, kurio viršutinė dalis buvo iš kūno ir kraujo, o apatinė iš marmuro. Netoli gulėjo akmuo, vyskupas ant jo atsisėdo, įžanga buvo ex abrupto, staigi, lotiniškai. Aš džiaugiuosi dėl jūsų, tarė vyskupas tokiu tonu, kurio daromas akibrokštas. Jūs vis dėlto nebalsavote už karaliaus mirtį, Konvento narys atrodė nepastebėjo įgėlimo, kuris lipėjo žodyje vis dėl to. Tačiau jo veidė nebuvo šypsinos, kai jis atsakė. Per daug dėl manęs nesidžiaukite, ponia. Aš balsavau, kad būtų sunaikintas tironas. Šis atšiaurus tonas buvo atsakymas į rūstų toną. Ką jūs norite tuo pasakyti, paklausė vyskupas. Aš noriu pasakyti, kad žmogus turi tik vieną tironą – tamsumą – Štai už šito tirono galą aš ir balsavau. Šis tironas pagimdė karaliaus valdžią, kurios šaltinis melas, kai tuo tarpu mokslas yra valdžia, kurio šaltinis tiesa. Tik mokslas turi valdyti žmogų. Ir sąžinė, pridūrė vyskupas. Tai tas pat. Sąžinė tai suma įgimtų žinių, kurias mes turime savyje. Monsignoras Bienvienių truputį nustebęs klausėsi niekad negirdėtų samprotavimų. Konventų narys kalbėjo toliau. O dėl Liudviko 16-ojo, tai aš pasakiau, ne. Aš nelaikau savęs turinčių teisę žudyti žmogų, bet jaučiuosi turys pareigą išrauti blogį. Aš balsavau už tirono galą. Tai yra už panaikinimą moteries prostitucijos, už panaikinimą vyro vergijos, už panaikinimą vaiko tamsumo, balsuodamas už Respubliką, aš balsavau už visą tai, balsavau už brolybę, už santaiką, už ryto aušrą. Aš padėjau išrauti prietarus ir klaidas. Klaidų ir prietarų išgyvendinimas duoda šviesą. Mes sugriovėme senąjį pasaulį ir senasis pasaulis, tas kančių indas, įsiliejęs ant žmonių giminės, virto džiaugsmo taure sudrumsto džiaugsmo, tarė vyskupas. Jūs galėtumėte pasakyti sutrikdyto džiaugsmo, o dabar po to nelemto sugrįžimo į praeitį, kurio vardas 1814 metai, dingusio džiaugsmo. Deja, mūsų darbas liko neužbaigtas, su tuo sutinku. Mes sugriovime išorinės senosios antvarkos apraiškas, bet negalėjome jos visiškai pašalinti iš idėjų pasaulio. Panaikinti piknaudžiavimą nepakanka, reikia pakeisti papročius. Malūno nebėra, tačiau vėjas pasiliko. Jūs sugriovėte, greuti galbūt naudinga, bet aš nepasitikiu griovimu, kurį lydi rūstybė. Teisingumas taip pat turi savo rūstybę, ponas vyskupę, ir teisingumo rūstybė yra pažangos elementas. Nesvarbu, kas apie tai kalbama – bet Prancūzijos revoliucija yra visų galingiausia žmonių giminės sąjūdis nuo Kristaus ateimo laikų. Nepilnai vykdyta tesija, bet didžiai kilni. Revoliucija iškėlė užskliaustų visus socialinės likties nežinomuosius. Jie sušvelnino protus, jie nuramino, sutaikino, nušvietė, jie užlėjo žemę civilizacijos bangomis, ji buvo kupina gerumo. Prancūzijos revoliucija – tai paties žmoniškumo apvainikavimas – pasodinimas sostan. Vyskupas negalėjo susilaikyti nesmurmėjęs. Taip, o 93 metai konvento narys beveik su niuriu iškilmingumu atsitėsi savo krėslę ir sušuko, kaip tik tai gali sušukti mirštantysis. Aš tai kas? 93 metai. Aš laukiau šitų žodžių. Debesis telkėsi 1500 metų. Praėjo 15 šimtmečių, ir prapliupa audra. Jūs keliate bylą perkūnijai. Vyskupas, gal pats to savo neprisipažindamas, pajuto šiokį tokį sumišimą, tačiau to neparodė ir atsakė. Teisėjas kalba teisingumo vardu. Dvasininkas kalba vadovaudamasis gailestingumu, kuris galbūt yra nekas kita, kaip tas pats teisingumas, tik tai aukštesnis. Perkūnas turėtų trenkti nesuklysdamas. Per pridūrė įsmeigęs akis į konvento narį o Liudvikas XVII konventų narys ištėsi ranką ir paėmė vyskupui už pėties. Liudvikas XVII, klausykite, ką jūs apraudate, nekaltą kūdikį? Jeigu taip, aš verkiu draugę su jumis. Karaliaus kūdikį, tada leiskite pagalvoti. Mano akimis kartušo brolis nekaltas kūdikis, už pažastų pakartas grevo aikštėje ir taip iškabojęs, kol atėjo mirtis, Kūdikis, kurio vienintelis nusikaltimas buvo tas, kad jis kartu šio brolis, nemažiau vertas pasigailėjimo, kaip Liudviko 15 nukas nekaltas kūdikis uždarytas į Tamplio bokštą už vienintelį nusikaltimą, kad jis buvo Liudviko 15 anukas. Kartušas, garsus Paryžiaus banditas, vadovavęs gaujai turėjusiai ryšių su aukštųjų visuomenės sluoksnių asmenimis. 1721 metais nukankintas Antrato grevo aikštėje Paryžiuje. Liudviko XV anūkas, Navaros princas, karaliaus Liudviko XVI sunus, buvo uždarytas Tamplyje, kur 1795 metais ir mirė nuo lygos. Pone, tarė vyskupas, man nepatinka šių vardų sugretinimas. Kartušo, Liudviko 15-ojo, katrą jūs norite genti? Valandėlę įsiviešpatavo tyla – Vyskupas beveik gailėjosi atėjęs ir draugė neaiškiai jautė, kad jos sieloje kažkas susvyravo. Konvento narys kalbėjo toliau. A, ponas dvasininkė, jūs nemėgstate grubios tiesos, o juk Kristus ją mėgo. Jis paėmė rimbą ir išvarė prekijus iš ventovis. Jo baudžiančioji rykštė buvo puikus grubių tiesų skelbėjas. Kai sušuko, sinite parvulos, leiskite kūdikėlius. Tai nedarė skirtumo tarp vaikų. Jis nebūtų varžęsis pastatyti Barabo įpėdinį greta Erodo įpėdinio. Barabas Evangelijoje plėšikas, smurtautojas ir galvažudys. Erodas – judėjos karalius, pirmasis amžius prieš mūsų erą, kuriam Biblijos legenda priskiria kūdikių žudinės. Nekaltybė, ponė, pati savaime yra vainikas – Nekaltybei nereikalinga būti aukštybė. Ji tokia padidinga su skarmalais, kaip ir su karališkomis lelijomis. Tai tiesa, tyliai ištarė vyskupas. Aš laikausi savo minties, varė toliau konventų narys. Jūs paminėjote Liudviko 17 vardą. Susitarkime, ar mes apverksime visus nekaltuosius, visus kankinius, visus vaikus ir tuos, kurie pačioje ir tuos, kurie viršuje. Jeigu taip, aš sutinku. Bet tokiu atveju, aš jums jau sakiau, reikia grįžti į ankstyvesnius laikus, prieš 93 metus, reikia pradėti lieti ašras ne dėl Liudviko 17, o dėl žmonių gyvenusių daug anksčiau. Aš draugė su jumis apraudosiu karalių vaikus, jeigu jūs draugė su manimi apraudosite liaudies vaikus. Aš verkiu dėl visų, tarė vyskupas. Lygių mastu, sušuko gie bet jeigu svarstyklių lėkštės vyruos, tegu persveria liaudies lėkštė, juk liaudis daug seniau kenčia. Stojo vėl tyla, ją nutraukė konvento narys. Jis pasikėlė ant alkūnės ir nykščių bei smėliumi suėmęs kruosto odą, šitaip mechaniškai daro žmogus, ko nors klausdamas ar spręsdamas, įbedė į vyskupą žvilgsnį kupina nepaprastos priešmirtinės jėgos. Tai buvo panašu į sprogimą – Taip, ponė, liaudis seniai kenčia, bet klausykite, čia reikalas ne tas. Ko jūs atėjote mane klausinėti apie Liudviką 17 ir apie jį kalbėti? Aš jūsų nepažįstu. Nuo to laiko, kai atsigėliau į šį kraštą, aš gyvenau čia vienas, nekeldamas toliau nei kojos, su nieku nesusitikdamas, įskyrus šį berniuką, kuris man padeda. Tiesa, kažkokie ganda apie jūs pasiekė mane ir turiu pasakyti, tie atsiliepimai nelabai blogi, bet juk tai nieko nereiškia. Apsukrų žmonės tiek daug žino būdų apmauti tam šauniam liaudies praščiokėliui. Beje, aš negirdėjau, dardant jūsų karietos. Matyt, jūs būsite ją palikęs už brusgynų, tenai prie kelio įsišakojimo. Sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Jūs minėjote esasi vyskupas, bet tai man nieko nesako apie jūsų moralę. Taigi aš kartoju savo klausimą, kas jūs esate? Jūs esate vyskupas, tai yra bažnyčios kunigaikštis, vienas iš tų auksų ir herbais žėrinčių žmonių, kurie aprūpinti renta ir didelėmis pajamomis, dėnio viskupysti, tai 15 tūkstančių frankų alga, 10 tūkstančių frankų pašalinių pajamų, iš viso 25 tūkstančiai frankų, tų žmonių, kurie turi puikius virėjus ir livrėjuotus liokajus, mėgsta gerai pavalgyti, penktadieniai smaguriauja – vandeninėmis vištelėmis, kurie puikaujasi paradinėje karietoje su liokajais priešakyje ir liokajais užpakalyje, gyvena rūmuose ir važinėja ekipažais vardan Jėzaus Kristaus, kuris vaikščiojo basas.